Клава жила ще з двома жінками. Там поставили розкладачку і для Ірини. Либонь, клави на їдальні не було грошей, і вона харчувалася в номері, потай під столом варила на електричній плитці. Так харчуються актори провінційних театрів на гастролях. У клави на руках дитина і мати, котра по хворобі одержувала дуже малу пенсію. Вони наварили картоплі, насмажили сала, їли картоплю з квашеною капустою і огірками, що знадливо хрумтіли на зубах. Огірки й капуста, як і картопля та сало з базару. Дві їхні сусідки пішли в кіно, і їм ніхто не заважав. Ірина переповіла київські новини. Клава розказала про будівництво, про їхню групу, хто до кого залицяється хто з чоловіків ходить до місцевих молодиць і кому вже за ті зальоти набили пику. Ти, Клаво, все про те ж, сміялася Ірина. А про що ж мені ще? здивувалася Клава. Брешеш. Чого брешу? Розгнівалася чи вдала, що розгнівалася Клава? Чого ж тоді не виходиш заміж? Або не заведеш собі бахура, сказала відважно, аж сама злякалася. Клава спохмурніла, водила виделкою в тарілці, ганяла по ній маленький тугий корнішон. Заміж. Знаєш, що це тепер таке знайти гарного чоловіка? Це важче ніж підкувати золотими підковами мікроба. А мені ж не тільки чоловіка, а й колі батька. Ет махнула рукою. А бахура. Вони тепер теж, ну, якісь такі безлюбові. Казала ж вік швидкостей і всіляких замінників. Вона на мить задумалася. Був у мене один, ще й великий начальник. Я ж до вас у тресті працювала. Він в управління просунув, кадрами віддала. Так що ти зі мною не той, усміхнулася і посварилася пальцем. Ну, то тепер можеш. Набила я там скла. Трохи правильно, трохи неправильно, бо ж не боялася. Знала, що він мене захищатиме до останнього, вірила, любить. Перстень золотий подарував, справдешнє золото, старе, і годинник золотий з камінцем. А тоді почали на мене писати. Комісія аж з самого верху. Ми написали поганий висновок. На колегії всі почали мене захищати. Знають миршові шкури, чия коханка. Він сидить у президії і на обличчі міниться, бо ж прочитав рекомендації комісії. Моргає, мовляв, згортайтесь, а вони ще дужче розкочегарюють. Я теж захищалася, ще б пак при такій підтримці, всі за мене. І тоді він устав та як почав громити, ввела в оману, поставила під загрозу колектив. Правда, я тоді теж не змовчала і розказала все. Наклеп, очорнительство спомсти, кричав. Отак. І вигнали мене. Ірина сиділа бліда, покусувала тонкі красиві губи. В її очах світилися подив і осуд. Ну, що ти мені таке розказуєш? запитала вона. Через те, що мій чоловік теж начальник. При чим тут Василь Васильович? Нервово, немов від холоду, знизала плечима клава. Та й він твій чоловік, твій перший, законний, сказала з притиском. А я про бахура. Ти ж таке запитувала. Ірина дивилася поверх клаваної голови. В її очах блукали жовтаві вогники. Вони то гасли десь у глибині.